Ako imate vi nekih pitanja ili nešto slično. Bolje. Hm? Jer sam bio toliko jasan i hvala Bogu kad završio. Kako si vidim, tu sam piše, da kada su uvijek, sad sam ovdje gore hadis koji govori o e, da su svi ljudi ući u džahanu. Da, od svoje merije. I onda je sad nadal hadis, ne znam koja je, koji je prinosio, ne znam koja je kategorija to hadis i kako je meselo, pitanje toga. Allah Đelšanu kaže u suri Marijem, Oma minko milla variduha. Nema niko od vas da neće doći do džehennema. E sad, da li znači neće doći do džehennema? Ili neće ući u džehennem? I slično, to je velika rasprava. Jedan dio ljudi tumači ovo, da ovo se odnosi na prelazak preko sira Čuprije. Naime, ne može se doći do, dže, do dženneta prije nego što se prijeđe do, preko džehennema i ta čuprija. Ona je postavljena preko čega? Preko džehennema. I samim tim ti ćeš doći do čega? Do džehennema i vidit ćeš. Jedan dio to tumači tako. Drugi dio kaže, ne, ovdje se misli na ulazak u džehennem. Svi ljudi, čak i poslanici, ući će u džehennem. Ali neće biti kažnjeni. Neće biti kažnjeni. Nego to je ulazak da, da poveća im se Allahova blagodat kad vidi čega su spašeni. I šta im je dato, to povećava blagodat i radost. Tako li nije? Ući će pa će im ta vatra biti kao što je bila Ibrahimu, brden vaselam. Vladna i spasila Bilo kako bilo, ko bude vjernik, neće mu štetiti. Ali se navodi u sahihu muslima da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao neće ući u, u džehennem onaj ko umre iskreno sa tevhidom u tom značenju, illa tehillet el kasem, osim što će se morati ispuniti zakljev Allahova. Znači, ispunit će se Allahova zakljev da će svako stvorenje ući u ženu. Ali, naravno, razlika između ulaska onih koji će džehennem voljeti i razlika između onih koji će u džehennem ući, a neće imati problema sa samo će vidjeti i Aj, mora se vidjeti kuća, navodi se u nekim predajama da svako ima napravljenu kuću u džennetu i u džennetu. Tako će Pa oni koji budu ušli u džennet za uvijek, na sljedeći kuće oni koji su ušli u džennet za uvijek. I obrnuto. Zato Allah Šanov navodi da su oni koji su u džennet nasljednici. Nasljednici čega? Nasljednici kuća, oni koji postanu u džennetu.